Քնար ժողգործիկների համույթը 50 տարեկան է։ Եվրախորհրդարանը ջուր է լցնում Ադրբեջանի ջրաղացին։ Սահմանամերջ գյուղում ապրելը ինքնին հերոսություն է։ Վերամշակող արտադրության նոր ճյուղ է հիմնադրվում։ Հարենյաց պաշտպանցիները այցելել են զինծառայողներին։ Հնարավոր չի համարվում մեղմացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Բրյուսելում սպառնալիքի ռեժիմի բարձր մակարդակը կպահպանվի։ Ահաբեկիչները սպառնում են Վրաստանին։ Գործ է հարուցվել Ձեփ Բլատերի եւ Միշել Պլատինիի դեմ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը ՆԽԳ Բակոս Սահակյանը նոյեմբերի 24-ին ստորագրել է հրամանագիր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում շնորհելու մասին։ Համաձայն հրամանագրի քնար ժողովրդական գործիքների համույթի հիմնադրման 51-ի կապակցությամբ եւ համույթի ստեղծման ու ճանաչման գործում ունեցած ավանդի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչում է շնորվել Արտաշես Եսայանին Մարտունու արվեստի դպրոցի ժողովրդական գործիքների դասատու Բաբկեն Մուսայելյանին Մարտունու մշակույթի տան նախկին տնորեն Նոյեմբերի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 800 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահազորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատժիչ գործողությունների։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի նախագիծը միայն ջուր է լցնում ադրբեջանի քարոշչամեքենայի ջրաղացին եւ տեղավորվում է Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի ձախողման փորձերի մեջ։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի փոխարտ գործնարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի կողմից Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ զեկույցի հաստատումը։ Բոլորովին վերջերս մենք ականատես եղանք բրիտանացի падգամավոր Ուալթերի վեհաժողովի քաղաքական հարցերի հանձնաժողովում ներկայացրած զեկույցի նախագծի վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքին։ Դրանում մասնավորապես ասվում էր, որ հաշվի առնելով բանակցությունների զգայունությունը, զուգահեռ մեխանիզմներ ստեղծելուն ուղղված փորձերը կարող են խաթարել բանակցային գործընթացը եւ խոչընդոտել առաջընթացը։ Անշուշտ այս միանշանակ զգուշացումից հետո Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այժմ արդեն սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում եւս մեկ զեկույցի նախագծի ներկայացումը, որով աղավաղվում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը առնչվող հարցերը, բացահայտորեն միտված է երանախագահների Ղարաբաղյան հիմնահարցի ուղությամբ իրականացվող ջանքերի խափանմանը, նշել է Քոչարյանը։ Ըստ նրա զեկույցի նախագիծը միայն ջուր է լցնում Ադրբեջանի քարոշչամեքենայի ջրաղացին եւ տեղավորվում է Բաքվի կողմից բանակցային գործընթացի ձախողման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում իրավիճակը սրելու ադրբեջանական անդադար փորձերի հիմնահարցի քննարկումը այլ ձևաչափեր տեղափոխելու ձգտման երանախագահներին անընդհատ քննադատելու քաղաքականության տրամաբանության մեջ Մտահոգության տեղիք է տալիս այն հանգամանքը, որ կամա թե ակամա Ադրբեջանի քարոշչա մեքենայի գործիք են դառնում նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի որոշ падգամավորներ, ովքեր քվեարկությամբ սպիտակը սև որակելով սևացնում են առաջին հերթին հենց իրենց եւ փորձում ստվեր գցել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հեղինակության վրա։ Հատկանշական է, որ զեկուցողը արդեն հասցրել է երկու անգամ այցելել Ադրբեջան, զլանալով այցելել Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նա կարող էր ցանոթանալ իր զեկույցի հիմնական առարկայի Սարսանգի ջրամբարի իրավիճակին։ Հստակ է, որ զեկուցողը հանդիպել է այլ նպատակներ Այլապես նա չէր անտեսի այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները սույն թվականի նոյեմբերի 18-ին դրական էին պատասխանել դրանից ընդամենը 2 օր առաջ ստացված այնտեղ այս իրականացնելու գրավոր առաջարկությանը։ Այլապես անպատասխան չէր թողնի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի կողմից Հայաստանում նրան ընդունելու պատրաստակամության մասին օգոստոսի եւ նոյեմբերի նամակները։ Արդյունքում ներկայացվել է զեկույց մի ջրամբարի մասին, որը զեկուցողը չի ցանկացել նույնիսկ տեսնել, փոխարենը նա զեկույցը լցրել է շինծու փաստարկներով։ Իսկ այն հապճեպությունը, որով զեկուցողը իր մանդատի ավարտից առաջ ներկայացրել է զեկույցը, մատնում է, որ նրան հանգիստ չի տալիս նախանձը այն Փառք ու պատվի հանդեպ, որին արժանացել է Ուոլթերը Բաքվում, ասել է Քոչարյանը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնի է դարձել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում հերթական ամոթալի փաստն է արձանագրվել։ Առանց քննարկման առարկա հանդիսացող վայր այցելության Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույց է պատրաստվել եւ ընդունվել։ Սահմանամերձ գյուղում ապրելը ինքնին հերոսություն է, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Ստեփան Ավանեսյանը Արցախյան շարժման տարիներին ընտանիքով Մինգիչաուր քաղաքից գաղթել է հայրենի մադաղիս։ Այսօր Ստեփանը իր բազմազավակ ընտանիքով շարունակում է ապրել սահմանամերձ գյուղում։ 4 տարի առաջ են ես տունը տվել, որպես փախստական papayi մամայի ամանտակն էլի տվել։ Հիմա դե ընտանիքը մեծացել է, 6-րդ երեխան ունենք արդեն բնակարան, իբրև մզել պիտի բնակարան տան։ Էլի որտեղ ավելում ենք, բայց դե որ մեծացան դժերեն են, հենց փոքր են, լոխ միսենյակում դեռնում է։ Ընտանիքի օքսեր հոգալու ողջ ծանրությունը Ստեփանի ուսերին է։ Կինը հազիվ է հասցնում երեխաներին խնամել։ Զրուցակիցս խոստովանում է, որ եթե չլիներ մոր եւ մեծ զավակների աջակցությունը, դժվար կլիներ հասցնել ամեն ինչ։ Դպրոցում դասավանդում եմ պատմություն, հասարակագիտություն, առարկաները, Բացի այդ նաև հացի փոր ունեմ, դա էլի ես եմ աշխատում։ Գիշերները հաց եմ թխում, առավոտուն գնում բրոս գործի։ Այլ ընտրանք չկա։ Դուք ասած վեգանն եմ իբրև որ աշխատող պահեմ, բայց տենց էլ ոչ մեկը նորմալ չաշխատեց, ու տենց էլ ճարս կտրած արդեն ես եմ աշխատում։ Գյուղում մեկ ուրիշ փորել կա։ Էլի այնքան կլենտ կա, բայց դե ես այդքանը չեմ ասում։ Հիմնականում այդ սպայական ընտանիքները, մեր գյուղը Էտա, Միգել Զորամասից են գալիս։ Մանկապարտեզ ճիշտ է մի քիչ շատ եմ ծանրաբեռնվում, բայց ընդհանուր առմամբ լավ է։ Մաման աօգնում, հաճախ մաման տոնաշեն էլ աշխատում։ Շաբաթվա 3 օրս տեղ գալիս, 3 օր ընդի։ 4-րդ օրս տեղ ինձ գիշերը օգնում է, նոր առավոտ տանում եմ ճանապարհ տոնաշեն։ 3 կիլոմետր այն կողմ սահմանին հնչող համարյա ամենօրյա կրակոցները արդեն սովորական են դարձել մադագիսցիների համար։ Շատերը խոստովանում են, որ սկսում են անհանգստանալ, երբ չեն կրակում։ Ամենօրյա կրակոցներին սովորական Ես ում դա մեզ բան չանում։ Արդեն այնքան են գրակել այդ ձևի, որ իրան ցանկացած գրակուցի վրա արդեն կարծես թե մենք էլ ենք զգում, որ դա վտանգավորա թե չէ։ Բախտի բերմամբ այս տան մեջ ձենը չի գալիս դրսից, որ կրակում են ներսը չի լսվում բայց հորեղ փորոս տղել ներքևին տները մա։ Իրան երեխեքը անդադ դե որ կրակում են դեղել բեշումն ի չէ, էլի։ Բաց, հա, որ կրակում են երեխեքը սկսում են լացել։ Մի երկու անգամ տեղափոխելա որ եղբայրս էլ վերև թաղն անում ամենավերջ։ Տարելա թողել ընդեղ։ Վախենում են էլ երեխեքին։ Արցախում վերամշակող արտադրության նոր ճյուղ է հիմնադրվում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ձկան պահածոների արտադրամա ստեղծելու գաղափարը գործարար Արսեն Բարսեղյանի մոտ հղացել է 3 տարի առաջ։ Իր տասարդը հետամուտ է եղել իր գաղափարի իրականացմանը, որի արդյունքում Հադրուտ քաղաքի հարևանությամբ հիմնադրել է արտադրամասը։ 1 տարի առաջ մեկնարկա շնարությունն առայժմ շարունակվում է արդեն կառուցված է առաջին արտադրամասը, հակեցած անհրաժեշտ ցարքավորումներով եւ պայմաններով։ Կազմավորվել է նաեւ աշխատողների առաջին թիմը, սկսված են փորձարկումները։ Պահածոյացնելու ենք նաեւ խոզի, խոշոր եղջերավորների եւ ոչ աշխարհի միս, սակայն հիմնական հումքը ձուկն է լինելու արտադրելու ենք ձգան մի քանի տեսակի պահածոներ, ասում է արտադրամասի ղեկավարը։ Արտադրամասի կայացման զուգահեռ սեփական ձկնաբուծարանն են ստեղծելու, իսկ մինչ այդ կպահածոյացնեն այն, ինչ տալիս է Արաքսը։ Այս հիմնականում դուրս է գալիս կողա, դուրս է գալիս սազան, լեշ, կարաս, ճանար, մի քանի ուրիշ ձկեր։ Գործարանն ամբողջազորությամբ աշխատելու դեպքում օրական ավելի քան 15 տոննա ձուկ մթերելու հնարավորություն կունենա։ Առաջին արտադրամասի փոքրիկ աշխատակազմը դեռևս սկիզբն է, կառուցվում են նաև մսի երկրորդ եւ պտուղ բանջարեղենի վերամշակման արտադրամասեր, որոնք նոր աշխատատեղեր են ենթադրում մենք այսօր վավրել մենք 20 հոգի աշխատող, բայց թիվը բարձրանալու է, որս 20-ն արդեն աշխատել ամբողջ բանով։ Աշխատողների թիվը մինչև 50 հոգի հասնել է։ Գործարանային համալիրը բացի արտադրամասերից ներառում են նաև վարչական շենք, որի կառուցումը ընթացքի մեջ է, իսկ առաջիկայում կմեկնարկի հյուրատան կառուցումը։ Կլինի նաև հյուրատուն, ասենք որ գործարաներում ինչ որ ուրիշ տեղից մարդ կամ մասնագետ եկավ գործարանի տարածքում, այդ մարդը կարող է մնալ։ Կկառուցվի նաև բանվորական ճաշարան։ Համալիրի ամբողջ հնարավորությունը նախատեսված է ավարտին հասցնել 1 տարվա ընթացքում։ Բելլալալայան այսօր Հայերենյաց պաշտպանի մի խումբ անդամներ այցելել են զինծառայողներին, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Ինտելեկտուալ խաղ եւ վոլեյբոլի մրցույթ կազմակերպելու նպատակով Մարտակերտի N զորամաս են այցելել Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կազմակերպության վարչության ու մասնաճյուղերի անդամները։ Զորամասի հրամանատարական կազմի եւ զինվորական առօրյայի հետ ծանոթանալուց հետո երիտասարդները զինվորների հետ միասին բաժանվեցին թիմերի՝ վոլեյբոլ խաղացողների եւ ինտելեկտուալ խաղին մասնակցողների։ Երիտասարդ հայրենյաց պաշտպան Գոհար Հարոնյանի խոսքով պետք է հաճախակի կազմակերպել այցեր զորամասեր, քանի որ անմիջական շփվելով սահմանապահ տղաների հետ, տեսնելով նրանց առօրյան, ավելի են համոզվում, որ մեր պաշտպանությունը հուսալի ձեռքերում է ինտելեկտուալ խաղի մասնակցեց 3 թիմ՝ Մռով, Շուշի 92 եւ Նժդե։ Այդ 3 թիմները բաղկացած է զինվորներից եւ հայնյաց պաշտպանների անդամներից։ Ինտելեկտուալ խաղը բաղկացած է 3 փուլից, յուրաքանչյուր փուլ իր հերթին բաղկացած է 10 հարցից։ Մինչ խաղի սկսվելը հայնյաց պաշտպան նախագահ Հաուտ Մնացականյանը ողջունեց խաղի մասնակիցներին, բացատրեց խաղի սկզբունքը եւ հայտարարեց խաղը սկսված։ Խաղը ընդհանրապես շատ հետաքրքիր։ Առաջի տեղ զբաղեցրեց Շուշի 92-ը երկրորդ տեղ Նժդեհը, իսկ երրորդ տեղ Մռովը։ Առաջի տեղ զբաղեցրած թիմին տրվեց պատվոգիր, իսկ երկրորդ տեղին շնորհակալագիր։ Պատվոգիր տրվեց նաև վոլեյբոլի մրցույթում հաղթող ճանաչված N Զորամաս թիմին։ Խաղի ընդմիջմանը մասնակից զինվորներից մեկը կիթառով ռազմահայրենասրական երգի մեղեդի նվագեց։ Նրան միացան նաև մյուսները։ Խաղի ավարտից հետո հայրենյաց պաշտպանի երիտասարդներն ու զինվորները միասին ճաշեցին, շատերը հիշեցին ու կիսվեցին բանակում անցկացրած ծառայության 2 տարիների մասին։ Աննա Ղուկասյան, այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենիի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է. Ոչ ոք չի կարող եւ չպետք է սիրիական ժողովրդին դրսից պարտադրել պետության կառավարման որևէ ձև եւ անց, որը պետք է կառավարի այն։ Դա պետք է որոշի միայն սիրիացի ժողովուրդը։ Նա հույս է այտնել, որ սիրիական հակամարտությունը կգտնվի լուծում, որը կբավարարի բոլոր կրոնական, էթնիկ եւ քաղաքական ուժերին։ Ռուսաստանը շարունակում է պնդել, որ Սիրիայի գործող նախագահի պաշտոնազրկումը չի կարելի կապել երկրում կրակի դադարեցման հետ, որտեղ պատերազմ է իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրի ապագա ուղին եւ պետության ղեկավարությունը պետք է ընտրեն Սիրիայի քաղաքացիները։ Որոշ երկրներ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, Սիրիայի նախագահ Ասադից պահանջում են հեռանալ իր պաշտոնից, դա համարելով ահաբեկչության դեմ հաղթանակի անհրաժեշտ պայման։ Բրյուսելում ԱԱԲ-ջության սպառնալիքի բարձրագույն մակարդակի ռեժիմը կերկարաձգվի եւս 1 շաբաթով, հայտարարել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը։ Մենք հաստատում ենք սպառնալիքի 4-րդ մակարդակը, հետևաբար քաղաքում հանրային միջոցառումների քանակը կկրճատվի։ Դա անհրաժեշտ է մեր քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար, ասել է նա։ Վարչապետի խոսքով նման միջոցները թույլ կտան ավելացնել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների թիվը, որոնք կկարողանան հսկողության տակ վերցնել պաշտպանության կարիք ունեցող վայրերը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Բելգիայում ձերբակալվել է ահաբեկչության եւս 5 կասկածյալ։ Ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է 21 մարդ։ Նրանք կարող են ներգրաված լինել Փարիզում ահաբեկչությունների շարքի կազմակերպման եւ այլ հանցագործությունների մեջ։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունից BBC-ին հայտնել են համացանցում իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման անունից հայտնված տեսանյութի առնչությամբ հետաքնություն սկսելու մասին։ Հոլովակում 4 երիտասարդներ սպառնում են նրանց, ովքեր պայքարում են Վրաստանում իսլամի դեմ։ Ձայնագրությունում զինված երիտասարդները դիմում են մուսուլմաններին, իսկ ներքևում գրվում են ռուսերեն սուբտիտրերը։ Նրանք մասնավորապես վրացերենով դիմում են երկրում բնակվող մուսուլմաններին եւ կոչանում միանալ իսլամական պետություն խմբավորմանը, իսկ Վրաստանին սպառնում են խալիֆայությամբ։ Միացյալ Նահանգները հնարավոր չի համարում մեղմացնել Ռուսաստանի դեմ գործող տնտեսական պատժամիջոցները իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի դիմաց։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնստը։ Ես իրադարձությունների զարգացման նման սցենար չեմ տեսնում, որի դեպքում Ռուսաստանին կառաջարկվեր իսլամական պետության դեմ ավելի ակտիվ պայքարի պարագայում մեղմացնել տնտեսական պատժամիջոցները, ասել է Էրնստը։ Սպիտակտան ներկայացուցիչը նշել է, որ ամերիկյան կողմը կարծում է, որ Ռուսաստանը արդեն բավականաչափ պատճառներ ունի իսլամական պետության դեմ պայքարելու համար, եւ որ պատժամիջոցների չեղարկումը պայմանավորված է Մինսկի համաձայնագրերի ամբողջական կատարման հետ։ Բացի այդ Սպիտակտունը Սիրիայում Ռուսաստանի գործողությունները գնահատում է որպես հակամարտության քաղաքական կարգավորման հասնելու Միացյալ Նահանգների ջանքերին խոչընդոտ։ Հիմա Ռուսաստանը սասանում է քաղաքական լուծում գտնելու մեր ջանքերը, ասել է Էրնստը։ FIFA-ի Էթիկայի հանձնաժողովի արբիտրաժային պալատը գործ է հարուցել ֆեդերացիայի նախագահ Ջեփ Բլատերի եւ UEFA-ի ղեկավար Միշել Պլատինիի դեմ։ BBC-ի փոխանցմամբ FIFA-ն որոշել է պաշտոնապես գործ հարուցել կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապված բոլոր զեկույցները ուսումնասիրելուց հետո։ Նշվում է, որ FIFA-ի արբիտրաժային պալատի վճիռը կհրապարակվի դեկտեմբերին։ 79-ամյա Բլատերը մեղադրվում է FIFA-ին ոչ ձեռնտու պայմանագրի ստորագրման եւ 2011-ին պալատ Մարտինիին 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ չարթարացված հոնորար վճարելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։